для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. сядзеў каля хаты гаспадыні, радаваўся першаму цёплому дню і пераконваў сябе, што бачыць, як расце лісце на ліпах і трава пад нагамі. Пры незвычайнай узнёсласці адчуванню хацелася, каб і навокал усё было незвычайным. Да яго падышоў малады чалавек, прывітаўся і нясмела сеў на гэтую шлавачку з другога краю. Пятро не адразу пазнаў у ім Уладзіміра Івановича. Калі ж пазнаў, пачаў разглядаць з бесцырымоннай цікаўнасцю, так што настаўнік, старэйшы за яго не меншык гадоў на 5, збянтэжыўся. Убачыўшы гэтую яго збянтэжанасць, Пятроў успомніў, які самаўпэўнены, спрытны і вясёлы быў настаўнік у мінулым годзе на валейбольнай пляцоўцы і адчуў сябе пераможцам, шчаслівейшым, а значыцца, больш дасціпным і спрытным. Гэта табе не ў валейбол гуляць. Я пакажу, які я табе бука. І ён пачаў размову з настаўнікам такім тонам, якім дарослыя размаўляюць з дзецьмі. Як справы, таварыш педагог? Нічога, дзякую. — серьезно и поважно отказал Владимир Иванович. «Вы что выкладаете?» «Математику». «О, это вельми серьезный предмет. Тут треба уметь ворушить мозгами». «Вядома», — сгодился наставник. «Ну, як отчувае себе ваша математика?» Пытанне было неразумнае, здзека насмешка яўная, але ўсё адно Владзімир Іванович не знайшоў, што адказаць так, каб Пятру стала няёмка. Э, як адчувае? Ну, як ведаюць яе вучні, напрыклад. Добра ведаюць. Горш ці лепш за настаўніка, Пятрова упор глядзеў на свайго былога саперніка, і ў вачах яго скакалі чорцікі. Настаўнік зразумеў, што весці далі размову з гэтым звар'яцелым ад шчасця юнаком немагчыма. Ён не адказаў, апусціў галаву і хвіліну задумліва стукаў тонкім пруцікам па наску свайго чаравіка, шчышчаючы вясновую гразь. Потым узняў галаву і рашуча сказаў: « А цяпер вы адкажыце на адно маё пытанне, але шчыра. Калі ласка, — кім вы даводзіцеся александр федораўне я мужам таким же яшчэ з гонарам адказаў пятру дзякую вам настаўнік падняўся бывайце здаровы жадаю вам шчасця і рассякаючы пруцікам паветра ён пайшоў уздоўж вуліцы Музыка Пятру хацелася засмяяцца на ўздагон. Але ён стрымаўся крануты зусім шчырым пажаданнем настаўніка. Пасля праз якую гадзіну Пятру зноў убачыў з саду, што Владзімир Іванович выйшаў з двара амбулаторыі. Вось жа, блукае чалавек, як здань, Што яму трэба тут падумаў ён. Сашы ў амбулаторыі не было, яна паехала ў мястэчка на нейкую куставую нараду. Пятру захацелася зайсці ў амбулаторыю аднаму. Ён знайшоў ключ, адчыніў дзверы і ўбачыў на падлозе паперку, не ўтрымаўся, разгарнуў. Александра Фёдоровна, вы казалі мне, што нікому ніколі не хлусілі, А мне вы схлусілі. Навошта? Вы запэўнівалі, што той юнак ваш брат, А цяпер я ведаю, што ён ваш муж. Мне крыўдна, што вы казалі няпраўду, аднак жадаю вам шчасця. Уладзімир. Пятро прачытаў пісьмо, паціснуў плячамі, Яму здалося дзіўным і смешным, што сталы сур'ёзны чалавек, настаўнік матэматыкі, дзве гадзіны хадзіў навокал амбулаторыі, каб падсунуць пад дзверы гэтую недарэчную запісачку. Ён раптам забыўся, што зусім нядаўна сам рабіў яшчэ большыя глупствы. Ён не задумаўся цяпер, чаму Саша сапраўды так доўга ўсім выдавала яго за свайго брата. Цяпер гэта не магло хваляваць яго. Саша яго жонка, і таму ён найшчаслівейшы чалавек у свеце. Пятро аддаў Сашы пісьмо, калі яна вярнулася. Тая прачытала, пачырванела. Дзівак, а што я магла яму сказаць? Ён так настойліва дапытваўся, хто ты. Яны пагутарылі пра гэтага дзівака, пажартавалі, і ніводная раўнівая струнка не адгукнулася ў душы хлопца. Але калі ў той жа вечар Саша сказала яму, што яго чакае дыпломная работа і таму трэба ехаць, струны гэтыя загудзелі ўсе адразу, гучна і балюча. Усе гэтыя дні Пятру не думаў пра дыпломную работу. Яшчэ перад ад'ездам ён пераканаў сябе, што зрабіў больш, чым сябры, а таму мае права на перадышку – А цяпер наогул усё гэта здавалася малапатрэбным і сумным у параўнанні з тым, што ён перажываў. Што такое гэты дыпломны праект, гэтая тлумачальная запіска? Каму яны патрэбны? Усё роўна будуць валяцца ў тэхнікумаўскай бібліятэцы ў самых далёкіх кутках за паліцамі. Нарэшце, якая розніца? Якая розніца? атрымае ён пры абароне выдатна ці пасрэдна ўсё адно выпусцяць тэхнікам, дарожнікам, і ўсё адно ў восень прыйдзецца ісці ў армію. Аб усім гэтым ён падумаў, калі Саша сказала, што час ехаць. пра дыплом не думаў, просто забыўся на ўсё і жадаў толькі аднаго, як мага больш быць тут, у гэтай надзвычай утульнай хаце побач з Сашай сваёй жонкай. Яму здавалася, што толькі ён паедзе і шчасце разбурыцца. А таму ён жахнуўся ад думкі, што трэба пакідаць яе. Ты хочаш, каб я хутчэй паехаў з дакорам і крыўдай сказаў ён: « Я хачу, каб ты заўсёды быў са мной, але нельга ж забывацца на справу. Я на паўмесяца абагнаў усіх. А нічога не скажуць, што цябе так доўга няма пасля свята. А хто можа сказаць? Ведаюць хоць дзе ты? Ніхто не ведае. Хм трэба ехаць, Петя, так нельга. Ян надакучыў табе. Божа мой, які ты дурны. Я хачу як лепш, каб не было непрыемнасці, а ён глупства вярзе. Але на другі дзень прыйшла тэлеграма ад сябра. Неадкладна вяртайся, дырэктар, камітэт пагражаюць табе страшнай карай. Сябра гэты здагадаўся, куды знік Пятро. У чамадане ягоным знайшоў пісьмы і такім чынам даведаўся адрас Сашы. З болем у сэрцы пакінуў Пятру жонку і пайшоў толькі з умовай, што яна штодзень будзе пісаць яму. Вясконцай здалася яму той пераход знаёмая дарога па прыдняпроўскай раўніне, хоць ён і прымушаў сябе захапляцца хараством маладой зеляніны і няспынна думаў пра Сашу. Між іншым, марыў, што калі-небудзь ён збудуе тут у гонар Сашы дарогу па сваім праекце – дарогу цудоўную, па якой прыемна і радасна будзе хадзіць людзям нават маладажонам, калі ім давядзецца і пакідаць адзін аднаго. Раней жартаўлівы і шумны сярод блізкіх сяброў Пятро зрабіўся сцішаны і замкнёны. Замыкаюцца і адасабляюцца людзі звычайна ад гора, але бывае, што замыкаюцца часам і ад шчасця. Пятро як бы баяўся, што хто не абразіў, не запляміў яго светлых і чыстых пачуццяў. За прагул яго лаяў дырэктар, выклікалі ў камсамольскі камітэт, дапытваліся, дзе ён быў, дзе сядзён, ён адказваў, так э, ездзіў і усміхаўся, як напэўна усміхаўся б чалавек, якому раптам адкрыліся б усе таямніцы свету. Сапраўды, ён адчуваў нібы зрабіўся сталейшы за ўсіх сваіх сяброў, нават за тых, што старэйшыя за яго па гадах. Сталейшы, бо жанаты і шчаслівы, бо перажыў тое, чаго яны, відаць, яшчэ не перажылі. Сябры дзівіліся, гледзячы на яго. Потым заўсёды праніклівыя і здагадлівыя дзяўчаты нечакана ввясцілі, што Шапятовіч ажаніўся. Гэтая чутка ў адзін міг разнеслася па тэхнікуму. Дзяўчаты з малодшых курсаў прыходзілі ў чарцёжную і глядзелі на яго, як на нейкае дзіва. Хлопцы сябры дапытваліся, ці праўда гэта, жартаўліва віншавалі, а ён у адказ толькі усміхаўся ўсё той жа таямнічай радаснай усмешкай. Зноў працаваў Пятро над праектам дзень і ноч, каб дагнаць і апярыдзіць сяброў такім чынам выкраіць час яшчэ раз з'ездзіць да жонкі. Адрываўся ад працы толькі для таго, каб збегаць на пошту, спытаць, ці няма пісьма. Дзён колькі пісьмо не прыходзіла. І ён зноў пакутаваў, яму зноў успомніліся Уладзімир Іванович, яго словы, запіска – і іншыя недарэчнасці. Нарэшце пісьмо прыйшло. Як выявілася нейкія 100 кіламетраў яно ішло 5 дзён. Праз тыдзень, забыўшыся на дырэктары і на камітэт на ўсе іх папярэджанні Пятро зноў ляцеў да Сашы. Больш ён ужо не чакаў ні машыны, ні парахода, проста сцягніка, побег по знаёмой дорозе, и тридцатикилометровый шлях сдался ему теперь вельми коротким и прыгожим. Маладосці рэдка здараецца, каб не спалася, хіба толькі ў часы цяжкіх перажыванняў гора. Пятру не спалася ад адчування шчасця, ад той душэўнай узнёсласці, якая ўсё яшчэ не пакідала яго, хоць ішоў другі месяц, як яны пажаніліся. Ён ляжаў на краі ложка і баяўся паварушыцца, адчуваючы на руцэ мяккія валасы Сашы. Саша спала спакойна, роўна дыхаючы. Ён асцярожна паварочваў галаву, любаваўся на яе. І ў сне рысы яе твару жылі, адбівалі нейкія пачуцці. Вусны то складваліся ва ўсмешку, то застывалі ад сур'ёзнай увагі, то іранічна крывіліся, зрэдку ўздрыгвала брыво. Гэтая ігра рыс на любым твары – здавалася Пятру такой прывабнай і пацешнай, што яму вельмі хацелася цалаваць і вусны, і вочы яе, але ён баяўся разбудзіць жонку. Няхай, няхай спіць, яна змарылася за дзень, набегалася. Спяшчота, як аб дзіцяці думаў ён, Эх, трэба і мне спаць, спаць, спаць. Але заснуць не ўдавалася. Ноч лезла ў пакой далёкім смехам дзяўчат, прыглушанымі пералівамі гармоніка недзе ў суседняй вёсцы, пахам кветак. Музыка яшчэ одно дзіўнае чуванне не давала заснуць. Нейкая неасэнсаваная трывога, нібы перад навальніцай ці перад невядомай далёкай дарогай. Яна гэтая трывога была недзе ў самай глыбіні душы, пад шчасцем і захапленнем, Але чым настойлівей ён змагаўся з бяссонніцай, тым часцей яна адзывалася ў сэрца, нібы прабіваючыся на паверхню. Што гэта? Чаму гэта? Можа, зноў недарэчна рэўнасць, пра якую яму зараз сорамна ўспамінаць? Не... Nee. Не, не, не, не, гэта нешта зусім інша. Ён успамінаў падзеі дня, што бачыў, з кім сустракаўся, пра што гаварыў і раптам успомніў. Нямецкая армія уступіла ў Парыж. Пятро пачуў гэтую навіну па рады ў сельсавеце. Прысутныя там старшыня, упаўнаважаны настаўнікі выказвалі свае думкі наконт гэтай падзеі. Трывогі ніхто не выказаў. Трывога, відаць, ва ўсіх засталася ў сэрцы і выявілася, як і ў яго не адразу, а пазней уначы, калі кожны застаўся сам з сабой. Там жа ўсё больш гаварылі пра немцаў, пра іх сілу і тэхніку. Вось прудзь гады. А, сілішча, што ты хочаш, за дзень Галандыю, за другі Бельгію, англічану мора кульнулі. Ай, храновыя ваякі супраць іх, каб стаялі насмерць, не ішоў бы так. Супраць нас не пайшоў бы так, назад пакаціўся б. Тэхнікі, відаць, малавата ў французаў, у немцаў танкі вунь усюды. Э, не ў адной тэхніцы сіла, а камандзіры ні к чорту, а калі генералы ў кусты, дык што рабіць салдату. Пятро таксама выказаў нейкія меркаванні і нават вызначыўся сваімі ведамі аб нямецкай ваеннай тэхніцы, пра якую вычытаў у часопісах. Так яны пагутарылі і разышліся. А цяпер вось гэтая трывога, гэты неспакоі ў душы, Чаму? Францыя, Парыж, Як гэта далёка для хлопца, які нават у Маскве быў толькі праездам, нікуды асабліва не ездзіў і не надта глыбока разбіраўся ў міжнародных справах. Але разам з тым, як гэта і блізка, блізка сэрца юнака, які толькі са школьнай парты. Ніводную краіну мы не ведаем, што са школьных год так, як Францыю. Ужо з першых класаў, з першых чытанак мы дазнаваліся пра парыскую камуну, з кніг глядзелі на нас партрэты герояў камунараў, на ўсё жыццё запаміналіся прозвішчы Варлен, Далеклюз, Дамброўскі. Потым гісторыя – Тая школьная гісторыя сярэдніх вяковы новая, у якой Францыя дводзілася добрая палавіна, бо Францыя дала Рабіспера і Марата, дала рэвалюцыю 1848 года і, нарэшце, парыскую камуну. Нават у самага кепскага вучня, які кідаў школу пасля сямі восьмі класаў, на ўсё жыццё захоўваліся ў памяці ўсе гэтыя гістарычныя падзеі. А ў тых, хто вучыўся далей веды аб Францыі бясконца пашыраліся, За гісторыя літаратура, спачатку Жюль Верн Юго, потым Бальзак, Ролан і Анры Барбюс, Мы любілі герояў іх кніжак і праз іх палюбілі Францыю. Пятру уявіў Парыж так, як можна ўявіць гэты горад па прачытаных кнігах і фільмах. Уявіў, як ідуць па ім чужыя салдаты, грубыя і нахабныя, як усе заваёўнікі. І сэрцу стала балюча, балюча за далёкіх незнаёмых французаў, мусіць, такіх жа хлопцаў – як ён сам. І такіх жа жанчыны дзяўчат, як яго Саша. Саша! Саша, Саша, мілая, слаўная Саша! Ён пяшчотна паглядзеў на жонку, прыслухаўся да яе роўнага дыхання. І раптам з'явілася думка ўпершыню такая недарэчная: А што, калі яны пачнуць вайну, супраць нас. Прыйдуць сюды, на нашу зямлю, як прыйшлі ў Парыж. Што ж гэта будзе? Разбурыцца шчасце. Вось гэтае яго шчасце, якое ён толькі што спазнаў. Адарвуць яго ад Сашы. Вось ад гэтых яе мяккіх валасоў, якія нават пахнуць шчасцем ад яе рук, такіх пяшчотных. Яму зрабілася жудас над гэтай думкі. Вайна, яе ўяўная рамантыка можа вабіць толькі дзяцей і юнакоў. Для чалавека, які зразумеў сэнс жыцця і ўведаў шчасце, вайна не можа быць, Вайна не можа не быць страшнай і агіднай. Пятро стараўся адагнаць гэтую жудасную думку. яны сюды не прыйдуць. Мы будзем біць іх на іх зямлі, калі яны адважацца напасці. На сваю не пусцім. Ён быў перакананы ў гэтым непахісна. Мы ўсе верылі, што будзем біць ворага на яго зямлі. Каля хаты спынілася фурманка. Конь, якога, відаць, вельмі гналі з палёгкай фыркну, зноў пасашу падумаў Пятро. Рэдка выпадала ноч, каб яе не выклікалі да парадзіхі. Ціхі, але настойлівы стук у шыбу і нясмелы голас: "Доктарка!" Саша адразу прачнулася. Асцярожна ўзнялася, адчыніўшы фортку, прышаптала невядомаму чалавеку за акном: "Іду. Не стукайце, іду, іду". Яна збіралася паціху, каб не разбудзіць Пятра, мяркуючы, што ён як звычайна спіць. Але Пятро паклікаў яе. Ты не спіш? Спі, мяне зноў клічуць. Яна пацалавала яго і, узяўшы ў рукі чаравікі, каб не стукаць абцасамі па падлозе, выйшла. Пятро з нейкай дзіўнай радасцю падумаў, што недзе зноў народзіцца чалавек зноў прыйдзе радасць у хату. І ад думкі гэтай адразу зніклі яго трывога, неспакой, быццам ён раптам упэўніўся ў непераможнасці жыцця. Ён хутка заснуў. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.